Devynioliktas skirsnis Kai juodai apsirengusi, tankių šydų prisidengusi veidą ponė Danglar, nepaisydama durininko tvirtinimu, kad šeimininko nėra namie, lipo laiptais į debrė butą, Liusienas ginčijosi su draugu ir rudinėjančiu jam, jog dabar po tokio skandalingo įvykio, jo kaip šeimos draugo pareiga vesti eženį Danglar ir jos du milijonus. Debre nevagynėsi, Bet iš tikrųjų tik ir norėjo, kad jį įtikintų, nes ta mintis ir jam pačiam nekarta buvo atėjusi į galvą. Tačiau pažindamas eženį, žinodamas savarankiškai ir išdidų jaus būdą, jis tarpais visai įsižadėdavo to sumanimo, sakydamas savo, kad tai neįmanomas dalykas. Ir vis dėlto nejučiom leisdavosi kutenamas nuodėmingos minties, kuri, pasak moralistų, niekados neatstoja net nuo tiesiausių ir skaiščiausių žmonių, tūnodama jų sielos gelmėse kaip kad už kryžiaus tūno šeitonas. Arbata, lošimas ir pokalbiai, kaip matome, labai įdomus, nes buvo aptariamas nepaprastai svarbus klausimas, užtruko iki pirmos valandos nakties. Tuo tarpu ponia Danglar, Liusienų Liokajaus įleista į žalę mažą svetainę, laukė jau drebėdama po šydo, tarp dviejų pintinių gėlių, kurias pati iš ryto buvo atsindusi ir kurias debre, reikia pasakyti tiesą, buvo sutvarkęs ir sudėstęs taip rūpestingai, jog vargšį moteris atleido jam, kad taip ilgai nepasirodė. Be 20 minučių 12, nusibodus bergžiai laukti, ji pasiėmė fiakrą ir nuvažiavo namo. Aukštuomenys ponios turi vieną bendrą bruožą su iškilusiomis į viršūnės grizetėmis. Jos visuomet grįžta namo prieš vidurnaktį. Baronienė grįžo į namus taip pat saugodamasi, kaip eženį, ką tik buvo iš jų išėjusi. Suspausta širdimi, ji patyliukais užlipo laiptais į savo kambarį, kaip žinome, esantį greta eženį miegamojo. Ji taip pat bijojo bet kokių paskalų. Taip tvirtai tikėjo vargšį moteris, bent už tai buvo verta pagarbos, savo dukter skaistumu ir ištikimybę gimtųjų namų žydiniui. Įėjusi ji pasiklausė prie eženį durų ir neišgirdusi negarso pamėgino įeiti, bet durys buvo užrakintos. Pone Danglar pagalvojo, kad eženį didelių to vakarų negandų iškamuota jau atsigulė ir užmigo. Ji pasišaukė kambarinį ir išklausinėjo. Panelė Eženį atsakė kambarinį grįžo į savo kambarį su panelė Darmyjį. Abi kartu pagėrė arbatos ir atleido mane, sakydamos, kad aš joms daugiau nereikalinga. Nuo to laiko kambarinė nebuvo išėjus iš šeimininės ir kaip visi namuose mani, kad abi mergino savo kambaryje. Pone Danglar atsigulė nei nenujausdama ko nors blogo, nors ir nurimusi dėl dukters, ji vis galvojo apie tą įvykį. Kuo daugiau ji galvojo, tuo labiau jai aiškėjo, koks svarbus tas įvykis. Tai buvo jau nebe skandalas, o tikra katastrofa, nebe gėda, o tikra nešlovėjai. Tuomet ponė Danglar nejučiom prisiminė, kaip griežtai jį pasmerkė vargšę Mercedesą, kurią dėl vyro ir sūnaus neseniai buvo ištikusi tokia pat skaudinė laimė. Eženį žuvusi, mes irgi mąstė ji. Šita istorija bus komentuojama taip, kad visa negarbė kris ant mūsų. Juk mūsų luomo žmonėms pajuoka padaro mirtinas, neišgydomas žaizdas. Kokia laimė, sušnipdėjo ji, kad Dievas davė eženį tokį keistą būdą – kuris taip dažnai man įvarydavo baimės. Ir ji pažvilgė į dangų, dėkodama apvaizdai paslaptingai vairuojančiai ateitį, kuri kartais padaro taip, kad koks trūkumas ar net įda išeina žmogui į gerą. Paskui jos mintis perskrido erdvę, kaip kad paukštį suplasnojusi sparnais perskrinda bedugnę ir atsistojo prie kavalkančių. Tas Andrija nenaudėlis, vagis, žmogžudys – ir vis dėlto jo elgesys tarpais liudijo, kad jis gavė šiokį tokį, kad ir ne visai išbaigtą auklėjimą. Jis įėjo į aukštuomenę kaip turtingas jaunuolis, jį globojo žinomi gerbiami asmenys. Kaip suprasti šią painiavą, kas padės įsikapstyti iš šios siaubingos padėties? Debre, pas kurį ji buvo nubėgusi, raginama pirmosios moters paskataus kreiptis pagalbos į mylimą žmogų, galėjo jai tik patarti – Reikėjo kreiptis į ką nors galingesnį. Tada baronienį prisiminė poną de Vilforą. Vilforas davė įsakymą suimti kavalkantį. Vilforas taip negailestingai sukėlė samišį jos šeimoje, tarsi jis būtų buvęs jai visiškai svetimas. Ne, pamažu atlyžo ji, Geriau pagalvojus, karališkasis prokuroras nėra toks jau beširdis, jis teisingumo atstovas, savo pareigos vergas. Jis dauras ir patikimas draugas, nors ir negailestinga, bet tvirta ranka patraukė skalpeliu per pūlinį. Jis nebūdelis, o chirurgas, aukštuomenys akyse norės apsaugoti danglarų garbę nuo to žuvusio vaikino, kurį jie pristatė žmonėms kaip savo būsimą žentą. Nors Vilforas, danglarų šeimos draugas, tai pasielgė, jokių būdų negalima įtarti jo, ką nors iš anksto žinojus ir pritarus Andrijos siekiams. Tai pagalvojus, Vilforo poelgis ėmė rodytis baronienė visai kitoks. Ji įsiaiškino jį savo palankę prasme. Bet tuo turi ir baigtis karališkojo prokuroro griežtumas. Rytoj ji nuvažiuos pas jį ir pasieks, kad jis jeigu ir nenusižengs tarnybiniai pareigai, tai bent bus kiek galima atlaidesnis. Baronienį pažadins praeitį, griepsis prisiminimų, maldaus nuodėmingo, bet laimingo jų gyvenimo laikotarpio vardu. Vilforas, numarins bylą arba bent leis kavalkančiai pabėgti, jam tai reikia nugręžti akis į šalį ir nuteisi jį už akių. Taip apsiraminusi, jį užmigo. Kitą dieną 9 valandą jie atsikėlė, nesišaukdama kambariniais, niekam nesirodydama apsirengi, taip pat kukliai kaip vakar, nulipo žemyn ir išėjo iš rūmų. Provanso gatvėje pasisamdė fiakrą ir liepė vežti į pono Devilforo namus. Jau visas mėnuo tas prakeiktas namas buvo panašus į kraupę maru sergančių jų ligoninę. Dalis kambarių buvo aklinai uždaryta iš vidaus ir iš lauko. Langinės atidarydavo tik valandėliai įleisti tyro oro, ir tada langė pasirodydavo įsigandusio liokajaus galva. Paskui langas užsitrenkdavo lik antkapių plokštį ir kaimynai šnipždėdavosi. Negi ir šiandien iš karališkųjų prokurorų namų išneš karstą. Pone Danglar sudrebėjo, pamačiusi tą niūrų namą. Jie išlipo iš fijakro, lyg ne savo kojomis prie jo prie užrakintų vartų ir paskambino. Tik trečią kartą sučirškus skambučiui, kurio gūdus garsas rodos derinosi prie visuotinio liūdėsio, pasirodė durininkas ir truputėlį pravėrė vartus. Jis pamatė elegantiškai apsirengusią moterį aukštuomeniais damą, tačiau vartų plačiau neatidarė. Atidarykite, tarė baronienį. Pirmiausiai, kas jūs tokia? paklausė durininkas. Kas aš? Betgi jūs mane puikiausiai pažįstate. Dabar mes nieko nepažįstame, ponė. Žmogau, ar jūs iš protų išėjote? sušuko baronienį. Kas jūs atsinti? Ne, vis dėlto tai jau per daug. Atsiprašau, ponė, man taip įsakyta. Kaip jūsų pavardė? Baronienė Danglar, jūs mane šimtą kartų esate matęs. Galimas daiktas, ponė. O dabar sakykite, ko jums reikia. Koks įžulumas aš pasiskūsiu ponui Devilforui. Pone, tai ne įžulumas, tai atsargumas. Niekas neturi teisės įeiti čia be pono Davrinjį leidimo arba be kokio reikalo į karališką į prokurorą. Tai va, aš kaip tik ir turiu reikalą į karališką į prokurorą. Skubų reikalą. Matyt, jei iki šiol aš čia dar. Bet gana, štai mano kortelį nuneškite ją savo šeimininkui. Ar palauksite, kol grįšiu? Taip, eikite. Durininkas vėl užrakino vartus, palikęs ponę Danglar gatvėje. Tiesa, jai neilgai teko laukti, po valandėlės vartai atsidarė tie, kad ji galėjo įeiti. Jai įėjus vartai vėl užsivėrė. Baronienė einant per kiemą, vartininkas, nei akimirką nenuleisdamas akių nuo vartų, įsitraukė iš kišenį švilpuką ir sušvilpė. Prie durų pasirodė pono de Vilforo liokajus. Pone, atleiskite tam geram vaikinui, tar jis eidamas pasitikti baronienės, tačiau jam liepta taip daryti ir ponas Devilforas prašė mane pasakyti, kad vartininkas kitai pasielgti negalėjo. Taip pat atsargiai į kiemą buvo įleistas ir pirklys tiekėjas, kurio prekes apžiūrinėjo vienas tarnas. Baronienė užlipo į priengį. Ja labai sukrėtė aplinkui tvyrantis liūdesys, tarsi dar labiau didinantis jos pačios sielvartą. Liokajus nei valandėlę nenuleisdamas nuo jos akių įvedė ją į karališkojo prokuroro kabinetą. Nors ponė Danglar ir labai buvo susirūpinusi savo reikalais, bet tarnų elgesys pasirodė jai be galo užgaulus ir ji ėmė jai skūstis. Tačiau Vilforas pakėlė nuo skausmo apsunkusią galvą ir pažvilgė į ją taip liūdnai šipsodamasis, kad skundai apmirė jaus lūpose. Atleiskite mano tarnams už baimę, dėl kurios negaliu jų kaltinti. Įtariami jie patys pasidarė įtarus. Pone Danglar nekarta buvo girdėjusi kalbant aukštuomenėje apie Vilforo namus sukaušiusią baimę, bet niekuomet nebūtų patikėjusi, kad tas jausmas taip įsikerojas, jei pati nebūtų tuo įsitikinusi. Tai jūs taip pat nelaimingas? Taip, ponė, atsakė karališkasis prokuroras. Vadinasi, jums ir manęs gaila? Nuoširdžiai gaila, ponė. Ar jūs suprantate, kuo aš atėjau? Jūs atėjote pasikalbėti su manimi apie tai, kas atsitiko jūsų namuose. Tai siaubinga nelaimė, ponė. Tikriau sakant, nemalonumas. Nemalonumas, sušuko baronienė. Ponė, kaip visada ramiai atsakė karališkasis prokuroras. Dabar aš vadinu nelaimę tik nepataisomą dalyką. Nejau manote, jog tai bus galima užmiršti. Viskas užmirštama, ponė, kalbėjo Vilforas. Jūsų duktė ištekės rytoj, jeigu ne šiandien, po savaitės, jeigu ne rytoj, o paneliais eženį jaunikio nemanau, kad gailėtumėte. Pone Danglar pažiūrėjo į Vilforą nustebusi dėl to, ko nepašaipaus ramumu. Ar aš pas draugą atėjau, paklausė jis kausmingai ir kartu oriai. Juk žinote, kad taip, atsakė Vilforas ir jos kruostai truputį paraudo. Ir jam ir baronieniai šis taip priminė kitokius įvykius, nepanašius į tuos, kurie dabar abu jaudino. Tuomet būkite nuoširdesnis, brangus Vilforai, tari baronieniai, elkiteis su manimi kaip draugas, o ne kaip valdininkas. Nereikalaukite iš manęs linksmumo, kai aš tokia nelaiminga. Vilforas nusilenkė. Per paskutinius tris mėnesius aš įsigijau netikusiai įprotį, tarė jis. Kai girdžiu kalbant apie nelaimės, tuo jau prisimenu savo paties nelaimės ir nejučiom egoistiškai imu jas lyginti. Štai kodėl, ponė, šalia mano nelaimių, jūs iškiais, man atrodo, paprasčiausi nemalonumai. Šalia mano tragiškos padėties, jūs iškiai man tiesiog pavydėtina. Bet tai jūs erzina, liaukimės. Taigi jūs sakėte, ponė, norėčiau sužinoti mano draugę tarį baronienį, kas laukė to įsišokelių. Įsišokelių? pakartojo Vilforas. Tikrai, ponė, jūs nusiteikusi vienus dalykus menkinti, kitus perdėti. Andrija Kavalkantis, arba teisingiau pasakius, Benedetas įsišokelis. Jūs klystate, ponė, Benedetas yra užkietėjęs žmogžudys. Pone, aš neginčiu jų, jūsų patikslinimas teisingas, bet kuo griežčiau jūs nubausite tą nelaimingą, tuo skaudžiau tai atsilieps mūsų šeimai. Palikite jį kurį laiką ramybėje, nepersekiokite, leiskite jam pabėgti. Per vėlų, ponė, aš jau daviau įsakymą. Na, o jeigu jį sugaus, kaip jūs manote, ar sugaus? Tikiuosi. Jeigu sugaus, aš nuolat girdžiu, kad kalėjimai kimšte prikimšti, palikite jį kalėjime. Karališkasis prokuroras papurti galvą. Nors kol mano duktė ištekės, pridūrė baronienį. Neįmanoma, ponė, teisėtumas vykdomas tam tikrą tvarką. Net ir man? Paklausė baronienė pusiau juokais, pusiau rimtai. Visiems, atsakė Vilforas, net ir man pačiam. Ak, tari baronienė, žodžiais neaiškindama minties, dėl kurios taip šūktelėjo. Vilforas pažvilgė jas klarbių žvilgsnių. Žinau, ką jūs norite pasakyti, tarė jis. Jūs turite galvoje mieste pasklidusius siaubingus gandus, kad mirtis, kuri štai jau trečias mėno gaubė mano namus gedulų, mirtis, nuo kurios tik per stebuklą įsigelbėjo Valentina, ne savaiminė mirtis. Aš visiškai apie tai negalvojau, skubiai tarė ponė Danglar. Ne, jūs apie tai galvojate, ponė. Ir visai teisingai, nes jūs negalėjote apie tai negalvoti ir nepasakyti savo. Tu, kuris baudi už nusikaltimus, atsaky, kodėl tavo namuose nebaudžiama už nusikaltimus. Baronienė išbavo. Jūs apie tai galvojate, tiesa? Taip, prisipažįstu. Aš jums atsakysiu. Vilforas prisitraukė krėslą prie ponios danglar kėdės, abiem rankomis atsirėmė į rašomą į stalą ir dusliau negu paprastai prabilo. Yra nusikaltimų, už kuriuos nebaudžiama, nes nežinomi juos padarė nusikalteliai. Baisu suduoti per nekaltą galvą vietoje kaltos. Bet kai nusikalteliai bus išaiškinti, Vilforas ištiesė ranką į didžiulį kryžių kabantį prieš jau stalą. Kai nusikaltėliai bus išaiškinti, pakartojo jis, prisiekiu dievu, jie mirs, nesvarbu, kas jie būtų. Dabar po taus priesaikos, kurią aš ištesėsiu, ar drysite prašyti pasigailėjimo tam niekšui? Bet ar jūs tikras, kad jis toks jau didelis nusikaltėlis, kaip apie jį kalbama? Paklausė ponė Danglar. Klausykite, štai jo byla – Benedetas, būdamas 16 metų, buvo nuteistas penkeriems metams katurgus už suklastojimą. Kaip matote, jaunuolis jau tada buvo daug žadantis sukčius. Paskui pabėgimas, paskui žmogžudystė. Kas jis? Tas nelaimingasis. Balai žino, valkata, korsikietis. Niekas jo nesiteiravo, niekas, jo tėvai nežinomi. O tas žmogus, kuris buvo atvažiavęs iš Lukos. Toks pat sukčius kaip jis, gal net jau sėbras. Baronienė sudėjo rankas lyg maldai. Vilforai, tarė ji be galo švelnių meilių balsų. Dėl dievo, ponė, atsakė karališkasis prokuroras, tvirtų net šiek tiek griežtų balsų. Niekuomet neprašykite manęs pasigailėti kaltininko. Kas aš? Įstatymas. Argi įstatymas turi akis ir mato jūsų širdgilą? Argi įstatymas turi ausis ir girdi jūsų švelnų balsą? Argi įstatymas turi atmintį, kurią paveiktų jūsų taurius mintys? Ne, ponė. Įstatymas įsako, o įsakė smogia. Jūs pasakykite, kad aš gyva būtybė, o ne kodeksas, žmogus, o ne knyga. Pažvelkite į mane, ponė, apsidairykite aplinkui. Ar žmonės kada laikė mane broliu, ar mylėjo mane, gailėjusi mane, slepino? Ar kas nors prašė pasigailėti Vilforo? Ir ar buvo kada nors jo pasigailėta? Ne, ne, ne, aš buvau persekiojamas, amžinai persekiojamas o jūs, moteris, sirena, žiūrite į mane kerinčiomis akimis, kurios primena man, dėl ko turiu rausti. Taip, rausti dėl to, ką jūs žinote, ir galbūt ne vien dėl to. Bet nuo to laiko, kai aš pats puoliau, o gal žemiau už kitus, nuo to laiko plėšiu nuo žmonių drabužius, ieškodamas pūlinio ir visada jį randu. Negana to – Džiaugiuosi, triumfuoju suradęs tą žmogiškojo silpnumo ar sugedimo ženklą, nes kiekvienas žmogus, kurį pripažįstu kaltu, ir kiekvienas nusikaltelis, kurį baudžiu, man atrodo gyvas įrodymas, naujas įrodymas, kad aš nesu kokia bjauriai išimtis. Deja, deja, visi žmonės blogi ponė, įrodysime tai ir nubausime piktadarį. Paskutinius žodžius Vilforas ištarė su atkakliu įniršiu beveik nuožmiai. Bet jūs sakote, paskutinį kartą pamėgino prieštarauti ponė Danglar, kad tas jaunuolis valkata našlaitis visų apleistas. Jo blogiau arba jo geriau. Apvaizdas sutvarkė taip, kad nebus kam jo apverkti. Jūs puolate silpną ponę. Žmogžudy silpnas? Jo negarbiai sutarš ir mano namus. O ar mano namuose negyvena mirtis? Jūs negailestingas kitiems, sušuko baronienė. Atminkite mano žodžius kiti jums irgi bus negailestingi. Tebūnie taip, tarė Vilforas, grėsmingai keldamas aukštyn ranką. Jeigu tas nelaimingasis bus areštuotas, bent atidėkite jo bylą iki kitos sesijos. Praeis pusmetis ir viskas pasimirš. Ne, atsakė Vilforas. Aš dar turiu penkias dienas. Tardymas baigtas penkios dienos, tai man net per daug. Bet to, argi jūs nesuprantate, ponė, kad ir man reikia užsimiršti? Kai aš dirbu, o dirbu dieną ir naktį, būna valandėlių, kad nieko neatsimenu, o kai nieko neatsimenu, jaučiuosi laimingas, kaip laimingi mirusieji. Bet ir tai geriau negu kentėti. Bet jisai juk dingo, leiskite jam pabėgti. Nieko neveikiant parodyti gailestingumą taip nesunku. Aš juk sakiau jums, kad jau per vėlų telegrafas švintant perdavė įsakymą, o dabar? Pone, tarė įėjęs Liokajus, telegrama iš vidaus reikalų ministerijos. Vilforas pagrebė voką ir skubiai atplišė. Pone Danglar sudrebėjo iš baimės, o Vilforas iš džiaugsmo. Areštuotas, sušuko Vilforas. Jis suėmė kompiene. Viskas baigta. Pone Danglar atsistojo rimta ir išbliškusi. Sudie, ponė, šaltai tarė ji. Sudie, ponė, atsakė karališkasis prokuroras beveik linksmai lydėdamas ją iki durų. Paskui jis grįžo prie rašomojo stalo. Taip, tarė jis ir dešinę ranką sudavė per telegramą. Turėjau suklastojimą, tris vagystės, tris padegimus, man stigo tik žmog žudystės. Dabar ir ji yra, sesija bus puiki. 27 skyrius Vaiduoklis Kaip karališkasis prokuroras buvo sakęs poniai Danglar, Valentina dar nebuvo pasveikusi. Nusilpusi jį tebegulėjo lovoje. Apie eženį pabėgimą, Andrijos Kavalkančių, teisingiau Benedeto areštą ir iškeltą jam kaltinimą žmogžudystę, Valentina sužinojo savo kambaryje iš ponios de Vilfor. Bet Valentina buvo labai silpna ir to žinios nepadarė jai tokio įspūdžio, kokį būtų padariusius, jeigu būtų buvusi sveika trumpalaikės šmeiklas ir keistas mintis, kylančias jos lyguistose smegenyse arba prašvilpiančias proakis, tik papildė dar keletas miglotų minčių, keletas nerimastingų vaidinių, bet ir tie netrukus dingo, bloga ligonė savijauta ir juos įstūmė. Dieną Valentina su tikrove dar sėdavo nuartyje. Jis reikalaudavo nugabenti jo kreislą į Janūkės kambarį ir ten prabūdavo visą dieną, nenuleisdamas nuo ligonės tėviško žvilgsnių. Grįžęs iš teisingumų rūmų, Vilforas taip pat pasidėdavo vieną kitą valandą su tėvu ir dukterimi. Šeštą valandą Vilforas išeidavo į savo kabinetą. Aštuntą atvykdavo Davrinjį, kuris pats atneždavo nakčiai paruoštus vaistus. Paskui išgabendavo nuartyje. Visus tuos lankytojus pakeisdavo gydytojų parinktas slaugė, kuri išeidavo apie 10 ar 11 valandą Valentinai jau užmėgus. Išeidama ji paduodavo Valentinos kambario raktą Vilforui, taigi pas ligonę galima buvo patekti tik iš ponios de Vilfor miegamojo per mažojo Eduaro kambarį. Kiekvieną rytą pas Nuartie ateidavo Morelis pasiteirauti apie Valentino sveikatą. Keista, bet jo nerimas kasdien vis mažėjo. Visų pirma, Valentina diena iš dienos ėjo gerin, nors jos nervai vis dar buvo labai sukrėsti. Antra, argi Montekristas jam nesakė, kai lyg be galvos buvo atbėgęs pas jį, kad jeigu Valentina išgyvens dvi valandas, tai jie išgelbėta. Ir štai Valentina gyva, nors praslinko jau keturios dienos. Tas nervų sugrėdimas pasireikždavo Valentinai net per miegą, teisingiau, kai jį vakarai snausdavo. Nakties tyloje, krūpsint blausiais pinksuliai, vos žibančiai ant žydinio po alebastro gaupteliu, Jei raudydavusi akise įvairių šešėliai, kurie paprastai susirenka ligonių kambariuose, purtami neregimų ir trūksmingų karšlygiai sparnų. Tuomet Valentinai vaidendavosi tai pamutį rūšį spindinčiomis akimis, tai morelis, tiesintis į ją rankas, tai žmonės beveik svetimi jai, tokie kaip grafas Montekristas. Klėdint jai atrodydavo, kad net baldai atgyja ir juda po kambarį. Tai trukdavo iki antros ar trečios valandos nakties, kol jai veikdavo sunkus it švinas miegas ir ji nubusdavo tik vėlyvą rytmetį. Tos dienos vakarą, kai Valentina sužinojo apie Eženį pabėgimą ir Benedeto areštą, kai jie paliko Vilforas Davringį ir Nuartije, ir kai Pilypo bažnyčios bokšte išmušė vienuoliktą, slaugiai pastatė šalia ligoniais lovos gydytojo paruoštą gėrimą, užrakino duris ir nuėjo į šeimininę, kur drebėdama ėmė klausytis pasakojimų apie šiurpius įvykius jau trečias mėnų jaudinančius karališkojų prokuroro tarnų širdis. Kaip tik tuo metu, rūpestingai užrakindami Valentinos miegamajame, prasidėjo keista scena. Slaugiai išėjus praslinko gal dešimt minučių. Valentina jau visa valanda kamavo kas nakt jai pakylantis karštis – ir jau smegenyse, kurių nekontroliavo valia, tebevyko atkaklus, vienodas ir nepaliaujamas darbas, be perstojo ir be naudos verčiantis suktis vis tas pačias mintis ir tuos pačius vaizdus. Tik staiga suribuliavo paslaptinga blausis pinsulė šviesa, ir Valentinai pasirodė, kad sienos įduboje prie židinio stovinti knygų spinta pamažu atsidarė, nors dureliais niekiek nesugirgždėjo. Kitu metu Valentina būtų griebusi skambutį ir šauktusi pagalbos, bet ji buvo beveik besąmonys ir niekas jos nestebino. Ji suprato, kad ją kankinantys vaiduokliai tai yra karščiavimo padariniai, juk ryta vos šyptelėjų saulutėj visi jie dengsta be jokių pėtsakų. Iš spintos išėjo žmogus. Valentina buvo per daug apsipratusi su karšlygiais kamuojamam žmogui pasirodančiais vaiduokliais, kad įsigastų. Ji tik išplėtė akis vildamasi pamatyti Morelį. Vaiduoklis ėmė artintis prie lovos, paskui sustojo, tarsi kažko atidžiai klausydamasis. Tuo metu lemputės spindulys nuslydo per naktinio svečių veidą. Ne, ne jis, sušnapždėjo ligoniai. Ir įsitikinusi, jog čia sapnas, ėmė laukti, kad tas žmogus, kaip esti sapnuojant, išnyktų arba įgytų kokį kitą pavidalą. Ji pasičiupinėjo pulsą ir klausydamasi smarkių jo tvinkčiojimų, Prisimeni, kad įkyrūs vaiduokliai dinksta, jei išgeri truputį mikstūros. Gaivus gėrimas, kurį gydytojas paruošė, kai Valentina jam pasiskundė karšlygė, apramindavo ją, sumažindavo temperatūrą ir praskaidrindavo sąmonę. Išgėrus ją visuomet, kuriam laikui palengvėdavo. Valentina ištiesė nusilpusią drebančią ranką, norėdama paimti nuo krištoliniais lėkšteliais stiklinę, bet vaiduoklis greitai žengė porą žingsnių lovos link ir sustojo taip arti, kad mergina išgirdo jo kvėpavimą ir net pajuto jo rankus prisilietimą. Dar niekuomet vaiduokliai lankydavę Valentiną nebuvo tokie panašus į gyvų žmonės. Ji ėmė suprasti, jog nemiega, jog jo sąmoniai blaivi ir krūptelėjo. Prisilietęs prie Valentinos rankus, vaiduoklis ją sulaikė. Valentina lėtai atitraukė ranką. Tuomet vaiduoklis, nuo kurio ji nenuleido akių ir kuris beje kėlė jai greičiau pasitikėjimą negu baimę, paėmė stiklinę, Priejo prie lempelės ir apžiūrėjo gėrimą prieš šviesą, tarsi norėdamas ištirti jo skaidrumą ir švarumą. Tačiau paviršutiniško tyrimo matyt nepakako. Tas žmogus, ar teisingiau vaiduoklis, nes vaikščiojo taip tyliai, kad kilimas visiškai slopino jo žingsnius, šaukšteliu pasėmė keletą lašų gėrimo ir nurijo. Didžiai nustebusi, Valentina žiūrėjo, kas darosi jai prieš akis. Ji vis dar tikėjusi, kad vaiduoklis to jau išnyks, užleis vietą kitam – bet paslaptingasis svečias, užuot ištirpęs kaip šešėlis, priejo prie jaus, padavė stiklinę ir susijaudinę starį. Dabar gerkite. Valentina krūptelėjo. Pirmą kartą šmėklą prakalbėjo ją gyvo žmogaus balsu. Ji prasižiojo ir vos nesuriko. Žmogus prisidėjo prie lūpų pirštą. Grafas Montekristas? Sušnipždėjo Valentina iš merginos akyse atsispindinčio išgaščio, iš rankų virpėjimų, iš to, kaip skubiai jau sitraukė antklodę, galėjai spėti, kad paskutinė abejonė buvo pasiruošusi nusileisti akivaizdžiam faktui. Bet vis dėlto Montekristo atsiradimas jos kambaryje tokiu metu, jo paslaptingumas, fantastiškas, neišaiškinamas įėjimas per sieną, sukreista Valentinos protui atrodė neįmanomi. Nebijokite, nešaukite, tarė grafas – Tegul jūsų širdyje nelieka nei mažiausių įtarimų, nei kibirštėliais nerimų. Žmogus, kurį jūs matote. Jūsų teisybė, Valentina, šį kartą čia tikrai nešmėkla. Yra toks švelnus tėvas, toks pagarbus draugas, apie kokį galėtumėte tik svajoti. Valentina nesumojo, ką atsakyti. Balsas, liudijantis, kad prieš ją nešmeiklą gyvas žmogus, kėlė jai tokią baimę, kad ji nedryso nei žodžio ištarti. Bet įsigandusios jos akys tarsi klausė – Jeigu jūs nieko blogo nemanote, tai ko čia atėjote? Būdamas nuostabiai žvalgus, grafas akies mirksniu suprato viską, kas dėjusi mergino širdyje. Paklausykite manęs, tarė jis, arba geriau pažiūrėkite į mane, į mano paraudusias akis, į veidą, išbliškusi labiau negu visuomet. Keturias naktis nei sekundai nesumerkiau akių, keturias naktis budžiu prie jūsų, ginu jūs, saugau mūsų Maksimilianai. Iš džiaugsmų ligoniai umai užkaitus kruostai, grafo ištartas vardas ištirpdi paskutinį nepasitikėjimo ledelį. Maksimilianas, pakartoju Valentina, nes taip miela buvo tarti tą vardą. Maksimilianas, tai jis jums viską išpasakojo. Viską. Jis man sakė, kad jūsų gyvybė tai jo gyvybė ir aš jam pažadėjau, kad jūs liksite gyva. Jam pažadėjote, kad aš liksiu gyva? Taip. Jūs sakėte, kad būdėjote prie manęs, saugojote mane, argi jūs daktaras? Taip ir patikėkite, geresnio dangus jums nebūtų galėjęs atsiųsti. Sakote, per naktis nemiegojote, nerimaudama tarė Valentina, kur jūs buvote, aš jūsų nemačiau. Grafas parodė ranką į knygų spintą. Už tų durų jos išeina į gretimą namą, kurį aš įsinuomojau. Valentina nusisuko, užkaitusi iš gėdos ir pasipiktinimo. Pone, tarė ji nuoširdžiai pasibaisėjusi. Tai, ką jūs padarėte, tikra beprotybė, o jūsų globa labai panaši į įžeidimą. Valentina, atsakė jis. Tomis ilgomis nemigo naktimis aš te mačiau vienintelį dalyką. Kas pas jūs ateina, kokį maistą jums atneša, kokį gėrimą paduoda. Kai tas gėrimas man atrodydavo pavojingas, aš įeidavau, kaip įėjau šiandien, išpildavau jį iš stikliniais ir nuodus pakeisdavau gydančiais vaistais – kurie vietoje jums parengtos mirties įlėdavo jūsų gyslas gyvybės. Nuodai, mirtis, sušuko Valentina manydama, kad ją vėl apėmė karšlygės haliucinacijos. Apie ką jūs kalbate, ponė? Tyliau, vaikuti, tarė Montekristas vėl prisidėjęs prie lūpų pirštą. Taip, aš sakau nuodai, sakau mirtis ir aš kartoju mirtis. Bet išgerkite šitai. Grafas išsijėmė iš kišenės buteliuko su raudonu skyščiu ir įvarvino keletą lašų į stiklinę. Išgerkite šitą ir daugiau jau nieko negerkite visą naktį. Valentina ištiesė ranką, bet vaus palietusi stiklinę įsigandusi ją atitraukė. Montekristas paėmė stiklinę, pusę jos nugėrė ir padavė Valentinai, kuri šipsaudamas ištuštino, kas buvo likę. Pažįstu savo naktinio gėrimo skonį, tarė mergina. Nuo jo visuomet atsigauna krūtinė ir nurimsta galva. Ačiū, ponė. Taip jūs išgyvenote tas keturias naktis, Valentina, tarė grafas. O kaip aš jas išgyvenau? Kokių baisių valandų aš čia praleidau, kokių siaubingų kančių patyriau matydamas, kaip jūsų stiklinė pilami mirtini nuodai. Kaip aš drebėdavau, kad tik jūs neišgertumėte gėrimo, nespėjus man šliūkštelyti jo į žydinį. Jūs sakote, ponė, tari Valentina apimta neregėtų siaubo, kad pergyvenote baises kančias, matydamas pilant į mano stiklinę mirtinus nuodus. Bet tuomet jūs matėte ir tą, kuris juos pylė? Taip. Valentina kilstelėjo ir suėmusi ant baltesniais už sniegą krūtiniais suvinėtus batistinius marškinius dar drėgnus nuo šalto lygaus prakaito išgastingai paklausė, matėte? Taip, pakartojo grafas. Tai siaubinga, ponė. Jūs norite priversti mane patikėti pragariškais prasimanimais? Kaip? Mano tėvų namuose, mano kambaryje, lygos patale mane nori pribaigti? Išeikite, ponė, jūs drumšite mano sąžinę, pikžodžiaujate prieš Dievo gerumą. Tai neįmanoma, to negali būti.